بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الغوت إذ نادى وهو مكزوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق الله العلي العظيم हाणे सूरत कलम पढ़ूं पिया अञा उनजो ॻाल्हि ख़तमु न थी आहे इनशा अञा हलंदी ऐं हले पई हाणे हिते अलाह सुबुह उहो थाला रसूल पाक सलाहु सम खे चयो त क़यामत क़यामती ॾींहुं जेको आहे सो सजदो कोन करे सघंदा छो जो धरती ते जॾहिं चङा भला हुआ घुमिया फिरिया थिए चयो वञ वीहनि थिए त सजदो कयो तॾहिं सजदो न थिए कयूं पोइ हाणे तूं छॾे ॾे मूंखे ऐं पाणी तूं तुंहिंजे बिछां हज़रनी वी युख बि हाज़ल हदीस आहिस्ते आहिस्ते करे ॾींहं नमूने सां असीं हिन सां अहिड़ो ई झुठ कंदासूं अहिड़ो ख़बर ई कोन पवंदी छा थियो कीअं थियो सस्ती हिन न खे मथी न ऐं डर ॾियां थो हिननि खे ऐं मुंहिंजी रिथा जेका आहे सा तमामु सख़्तु त शदीद मतिलबु त पुख़्ती पकी पुख़्ती आहे ऐं सगावा सगाई आहे हिन में को ख़राबी कोन्हे का अम तस हलो अजम में मगरमिन मुस्कल छा तूं को हिन खां अजर घुरी थो हीअ जेका नसीहत करी पियो उन्हनि खे उन्हनि खां हुनजे मुतालिक़ त भई मूंखे हेतिरा पैसा ॾियो हेतिरा ॾोक या हीअ करियो मूंखे कुझु कोन्ह थो घुरी जो हरू भरू भॼंदा था वञनि टहंदा था वञनि ऐं ज़मीन में घिरी विया आहिनि हलिया ऐं गरी थी लॻे हिनखे इहा ॻाल्हि मुश्किल ग़ैब फोम यक्त छा उन्हनि वटि को ग़ैब जी का ख़बर आहे जेका लिखनि था उहा अलाह वटां खां आई आहे वही खणी आयो आहे हुननि वटि या या फसबेर रब हाणे तूं सब्र कर अलाह ताला जे हुकम ते हाणे हितां ई शुरू थी थिए वला त कुन क साहिबिल साहिबिल वांगुरु न थी साहिबिल वांगु यानी साहिब अल इस्लाम वांगुरु न थी हाणे हिते हिकिड़ो मयार जहिड़ो लफ़्ज़ु अची वियो आहे साहिबिल वांगुरु न थी हाणे इन करे परसल्पाहम फरमायो त मूंखे साहिब हूत खां नबी यून खां सुठो न सम्झो मतिलबु त मता मोहम्मत मोहम्मद मुस्लम चयो चवे त हीअ भई यूनस सफ़ा को सुठो कोन हो को ई कोन हो अहिड़ो कोन हो अहिड़ो कोन हो नबी हो वॾो वॾी हिमत वारो वरी ॻाल्हि वारो हिन करे अलाह ताला हिते हिते त चयो मतिलबु त उज़ल अज़म हिन रुसल मज़ा न आहे पंज जेके आहिनि जेके अज़म वारा पखे पुख़्ते वारा उन्हनि मज़ा न आहे नबी पाक पर हिन में को लानो फ़र्क़ु बि आहे न में रुसल असांखे फ़र्क़ु न आहे करिणो नबीअनि मंझि हिन माना में त हू नबी आहिनि हू सचा आहिनि ऐं मोकिलिया विया आहिनि रसूल करे अलाह ताला जे तरफ़ां हिन ॻाल्हि में को शक कोन्हे पर हिते ई लफ़्ज़ु आहे इहो शुरू जी त आयतूं शुरू सूरतूं आहिनि हिन मसूल पाक साहिब खे हिकिड़ो तंबी कई थी वञे त ख़बरदार नवी यूनिस वांगुरु न थिजांइ जो भॼी जान छॾाई या पंहिंजो हीअं न करी हूअं न करी आऊं जीअं चवां तीअं कजांइ मतिलबु मतिलबु त मुंहिंजी ॻाल्हि जेका आहे सा सख़्तु आहे पोइ वरी वठ पकड़ बि सख़्तु कंदुसि ॿिए हंधि आहे त बसि आऊं हीअं करे छॾंदुसि हीअं करे छॾंदुसि इन करे ॻाल्हि इन खां मतिलबु मुड़णो न आहे भजणो नाहे डहिणो न आहे टहिणो न आहे ठ हिन करे सभई ॻाल्हि हुननि वांगुरु न थिजां हाणे हीअ आहे सूरत कलम जे इहो ज़िक्र ई ॿ ॿ आयतूं आहिनि बसि ॿ घणियूं ॿ ॿ या टे टे आयतूं आहिनि फसबेर हुकम रबिक वला थकुन क साहिब हूत इज़ नादा वाह उहा मखज़ूम जॾहिं हुन सॾु कयो सॾु कहिड़ो कयो जे ला लाला सुभाण खे इन ई कुंत में नज़ारियूं जेको सूरत अंबिया अलाए इस्लाम जो आहे सूरत मंझि उहो उहो लफ़्ज़ हिते ई अलाह ताला चयो त असांखे सॾु कयईं ऐं उहो ॾुखारो यानी ॾुख में पइजी जॾहिं हुनखे मच्छी खाई वई हली त हाणे मच्छी खाइण जी ॻाल्हि मच्छी खणी वञण जी ॻाल्हि ऐं हुनखे वरी मच्छी वरी छॾे थी उहा ॻाल्हि वरी ॿियनि सूरतुनि में आहे हिन करे उन्हनि जो असां कंदासूं इहो जेका तस्बी आहे जेका ला इलाह इलाहान खे इनी कुंत मिनस ज़ालमीन इहो माण्हू पढ़ंदा आहिनि जो तमामु ॾुखियारो को ॻाल्हि हूंदी आहे का तकलीफ़ वारी का ॻाल्हि हूंदी आहे त माण्हुनि खे सॾु करे चइबो आहे त इहो बाबा अचो त हीउ पढ़ूं त अलाह ताला इहो जेको डमर आहे जेको ॻाल्हि ग़ज़ब वारी का आहे का तमामु ख़राबु का ॻाल्हि थियण वारी आहे उहे अलाह ताला तदारक करे उन खां बचाए त हिते अलाह ताला फरमाए थो लौला अन तदारक हू नियामतुनि जेकॾहिं असां अॻु में ई हुनखे महिरबानी न करियूं हा नियामत यानी हुनखे पैगंबर सां चूंडे छॾियो अॻु में ई हाणे वॼंदो वरितो पोइ हाणे पोइ असां हुनखे छिके ते वरितो हिन ॻाल्हि खे अलाह वसल सीधा तौर पंहिंजे बाइबिल जा जेके मुफ़सिर आहिनि राशी पंहिंजो आहे हिकिड़ो फ्रांस जो वॾो कहिड़ी सदी जो पंद्रहीं सोरहीं सदी जो उहो उहो उहो लिखे थो पंहिंजो चए थो असांजा लश्कर अलाह ताला चए थो असांजा लश्कर घणा आहिनि तूं भॼी केॾा वेंदे मूंखां हिन करे जिते तूं वञी लिकंदे त आउं वञी ॻोल्हे तोखे लहंदुसि अहिड़ो लश्कर मोकिलींदुसि जो तोखे पकिड़े वठी ईंदो तव्हां लश्कर कहिड़ो मोकिलियईं जीअं पहिरीं लश्कर मोकिलियईं तूफ़ान जो तंहिंजो तूफ़ान मोकिले नारी हाणे भॼी थो वञा फलाणे पासे हज़रत नबी यूनस अल मूंखे जॾहिं हुकुम मिलियो तूं वञ मूसल मतिलबु नए नवाज़ शहर में उते कौ मूंखे ॿुधायासीं जेके आहिनि अकवाम आहिनि अवाम जंटाइल्स आहिनि माना उहे काफ़र आहिनि असांजे नुक़्ते नज़र खां हिन करे आऊं छा वञा मूंखे ज़रा थो मोकिलियां हुते ऐं ॿी ॻाल्हि जेका राशी चयो राशि मना रबाई सोलोमिज़ाक नालो आहे हुनजो रबाई सोलोम सोलोमाना सलिमान ऐं इज़ाक़ सलैमान पुटु इज़ाक जो रिवाय जेको वॾो आहे हिननि जो ऐं हींअर तफ़सील जेके माण्हू पढ़नि था तौरात वारा से घणो करे राशि जो उहो पढ़नि था रा ऐं शीन ऐं या या ये त राशि जो उहो तफ़सील उन मज़ मज़ इहा आहे चेतू मूंखां कहिड़ा भॼी वेंदे ऐं लश्कर पंहिंजा मोकिल लश्कर जिनूद बि अलाह ताला जा कहिड़ा रहण हवा हुई तूफान हो जेको मोकिलियईं इहो बाक़ी ॿेड़ी ते ॿुॾी पोइ वरी इहो ॿेड़ी माना कढी उछले छॾियऊं वरी पंहिंजो लश्कर मोकिलियईं हू त पंहिंजी मच्छी जेका मोकिलियईं छिके कढी आई वरी वञी रखी पोइ उन वक़्तु जेको मच्छी जे पेट में उहो दुआ घुरियईं हाणे इहा मतिलबु त जेको बाइबल जो किताबु आहे बुक ऑफ जोना यूनिसल इस्लाम जो बुक हुन में ॼण चारि चैप्टर्स आहिनि इहा ॻाल्हि सम्झे पहिरें चैप्टर में इहो तूफ़ान जी ॻाल्हि आहे ऐं पोइ अचनि था माण्हू भई तूं सुठो पियो आहीं हिते आराम सां ॿार तूफ़ान लॻो पियो आहे माण्हू था मरनि मरनि तूं वारो कर दुआ घुर को तुंहिंजे अलाह खे सभु को पंहिंजे अलाह खे सॾे <laughs> जेको काफ़र आहे काफ़र पंहिंजे अलाह खे सॾे तूं पंहिंजो तूं वेठो सुठो पियो आहीं आराम सां कहिड़ी ॻाल्हि आहे चए ते च आऊं तूं केरु आहीं की छा छा थियो आहे तोखे तूं सुठो पियो आहीं हिते आराम सां माण्हू था ॿुॾनि मथे तर तूफ़ान लॻो पियो आहे तोखे ख़बर ई कोन्हे छा आहे कैप्टन वियो हुन वटि उहो कैप्टन खे चई थींदा ऐं सुठो पियो आहे वॼी निकितो आहियां पंहिंजे मालिक खां छो तूं मालिक खां वॼी निकितो आहीं इन करे तूफ़ान आयो आहे हाणे छा करियूं कुणाक ॾियूं कुणाक ॾियूं नालो हिन जो पियो अचे नालो चई तूं सुठो माण्हू ॾिसण में अची पर हीउ तुंहिंजो कुणो छा थो निकिरे हर हर चयो आऊं भॼी निकितो आहियां पंहिंजे मालिक खां इन करे इहो तूफ़ान मोकिलियो आहे हाणे ईअं करे जो मूंखे उछलियो पंहिंजो हिन में दरिया समुंड में पंहिंजो पाण ई तूफ़ान बीह वेंदो रहियो पर हुनखे उछलिया थो अला ताला वरी मच्छी मोकिले जॾहिं जेका खणी हुई हुनखे पेट में मच्छी कोकुम थियो बाबा तूं हिनखे खाइजां वाइजांइ न ख़राबु न कजांसि पर हाणे उते पहुची वेंदा अल्ला ताला चुजे दुआ न घुरे हा जेका यार ला इलाह हंत सु इन कोन थो माना ज़ालमी इहा जेका सूरत अंबिया में आहे सूरत अंबिया जी कहिड़ी आयत आहे पंहिंजो सतासी ऐं अठासी आयत इहो आहे जेकॾहिं इहा दुआ न घुरे हा जेकॾहिं हू चूंडियल न हुजे हा जेकॾहिं असां हुनखे नबी न कयो हुजे हा ऐं हुनखे असां मत ते हिन इम्तिहान में विधोसीं छो जो भई निकितो जान ते छॾई त न पोइ हुते जॾहिं हुते लथो वञी त हुते पंहिंजी झूपड़ी ठाही छा कयईं हुते वेठो पोइ वरी हुकुम थियो हुनखे तूं वञु पंहिंजो हिन जे शहर वारनि खे वञी ॿुधायो त वॉर्निंग ॾे वञी हुनखे सख़्तु त पंहिंजो अलाह ताला वटां अज़ाबु अचण वारो आहे चालीह ॾींहं थींदो चालीहनि ॾींहनि में ईंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां सुधी न हलंदव त पोइ कमु ख़राबु आहे तव्हां ते अज़ाबु ईंदो हाणे हिन जो मक़ मक़सदु हुयो पंहिंजे बाइबिल जे हिसाब सां त हिननि ते अज़ाबु अचे ई अचे छो त हीअ गवाम आहिनि गोइम आहिनि जंथायल्स आहिनि काफ़र आहिनि इन करे हिन ते भले त अज़ाबु अचे पर हाणे अलाह ताला जो जॾहिं हुकुम हुननि वटि पहुतो त उहो माण्हू शरीफ़ पाके त पाण खां वधीक त चयो बाबा अलाह जी हुकुम आयो आहे हाणे जॾहिं मोहम्मद बिन कासिम आयो त सभई सिंध जा माण्हू मुस्लमान थी हलिया यकदमि चओ छा था कयो चई असीं निमाज़ त पढ़ूं किझ कंहिंजी निमाज़ केरु आहे चए अलाह आहे हिकिड़ो आसमान ज़मीन ठाहिण वारो चई बाबा कहिड़ा आहिनि जो चना बना इहो घणा हुन में लिखियलु आहे पंहिंजे हिन किताब में जेको आहे छा चइबो आहे हिनखे सिंधी में तर्जुमो थियलु आहे चचनामो हिन में लिखियो आहे केरु आयो की कंहिंखे त पूॼो जे हल आहे किथां किथे आल आहे ॾिसण में त अचे कोन थो को चई न उहो आसमान ज़मीन ठाहियो आहे उहा ॻाल्हि चई उन असीं बि हुन खे मञूं था पोइ लॻा सभई वीचारा सादा माण्हू पाण सिंधियुनि जहिड़ा वरी पोइ लॻी विया चई त मुस्लमान हुते थी विया सभई मोमिन चओ थो मोमिन थी विया हिकदमि हिननि खे वरी का वरी ॻाल्हि तां आई मोलाई खे नबी यूनस अल खे चयाऊं चइयाऊं खणी तव्हांखे अज़ाब थो अचेव ऐं वरी हीउ अज़ाब टरी वियो आहे जो कीअं ॻाल्हि थी आहे त कूड़ो थी पियो हले पंहिंजे माण्हुनि जे तरफ़ां हाणे साईं हमरा भॼी कावड़ जी वरी ॿीहर कावड़ जी निकितो पोइ कावड़ जी निकितो पोइ इहो जेको यकतीन जेको मसइलो आहे जेको कद्दू वारो या छा पल जेका ठही त वरी ॿिए ॾींहुं उहा ख़राबु थी वई मतिलबु त हिकिड़े ॾींहुं ठही हुन छा बि कई हीअ कई हूअ कई त वरी ॿिए ॾींहुं मतिलबु ॿिए ॾींहुं कंहिं बि वरी थोरी वरसे में उहा जेका असां हुनखे कीड़ो लॻो छा हो सभु सुक सुकी ख़तमु थी वई त हुनखे वरी तकलीफ़ थी थी ॾाढी तकलीफ़ थी अलाह ताला हुन खां पुछियो जी न भला कर ख़बर तोखे इन यकीन इन कद्दू जे वण जे ख़राबु थियण ते तोखे तकलीफ़ पहुती आहे चए हा मूंखे ॾाढी तकलीफ़ पहुती आहे हाणे आऊं बसि भया थो मूंखे बसि मौत अचे बसि आऊं मरा ऐं ज़िंदा रहणु नथो चाहियां चए तोखे कहिड़ी तकलीफ़ थी आहे चए मूंखे बसि ख़राबु लॻो आहे जो हीउ चोकस चए तूं कद्दूअ सां एतिरी तुंहिंजी मुहबत थी वेली तो तो त न को हुन ते महिनत कई तो न को हुनखे पोखियो तो न को ॿिज छटियो तो न को हुनखे पाणी ॾिनो न को उन को वधाई असां पाण हुनखे पाणी ॾिनोसीं असां पाण हुनखे पैदा कयोसीं असां ई वरी हुनखे सुकायोसीं ऐं तोखे कावड़ लॻी आहे एतिरी हुनजी सुकी वञण जे करे हाणे चई त तूं इन हिकिड़ी वल जे करे एतिरी तकलीफ़ में पहुतो आहीं हीउ जेको शहरु आहे नैनवा जो उन में लख सवा लख जेको माण्हू आहिनि लख ओ यज़ीदून मिंत आम आहिनि औज़ीदून सौ यानी हज़ार सौ हज़ार माना लख सौ हज़ार माण्हू ऐं उन खां वधीक त उहे चवनि था पंहिंजे बाइबिल वारा त सवा लख माण्हू हुआ उते उन वक़्तु माण्हू छह सवा लख माण्हू हुन वक़्तु जेके आहिनि मुंहिंजा मूं ख़लकिया तो <laughs> त ख़लकिया कोन मूं ख़लकिया मूंखे तकलीफ़ मूंखे ख़राबु कोन लॻंदी ॻाल्हि मूं कंहिं हुनखे ईमान आंदो अथऊं अलहमदिल्ला हुन माण्हू ईमान आंदो हाणे असांजे लाइ इन ॻाल्हि जी कहिड़ी अहमियत आहे इहो इहा आहे त सूर पाक सलाह समुझ लाइ मखे वारनि मा मायूस थिया पोइ पंहिंजो विया पंहिंजे ताइफ़ जो शहर भरिसां <coughs> पर हुन में ताइफ़ में सभु रदी माण्हू हुआ के मके जा माण्हू बि हुआ पोइ रसूल पाक सलाहु खे पथर आहियां ॿारनि ॿारनि जे पोयां डोड़ियाऊं पथर आयाऊं धकायूं छा कयऊं पोइ अची बाग़ में वेठो उहो बाग बि क्रेशिन जो हुयो जेके मखीअ जा हुआ पर घरु हुननि जो इहो समर हाउस जेको ठहियलु हो ताइफ़ जेको आहे थधो थो थिए गर्मी जे ज़माने में मको जेको आहे सख़्तु गरम थो थिए इन करे ताइफ़ मजि माण्हू समर हाउस ठाहींदा आहिनि समर जे वक़्त में सभु ताइफ़ में वञी पहुचंदा हुआ उते वञी वेहंदा पंहिंजो आराम सां गुज़ारींदा हुआ वक़्तु समर मि जे वक़्त में वरी मोटी ईंदा पंहिंजे सियारे मंझि मखे मंझि त अहिड़े नमूने सां उन शहर में रसूल पाक सलाह जॾहिं वियो त उते इहो धकु खयाऊं पोइ वरी बाग में वियो उते वरी हुन माण्हू अंगूर ॾियारे मोकिलिया वञे हिकिड़े माण्हू त वञी हिनखे ॾे खाए भले पोइ रसूल पाक साहिब बिस्मिल्ला करे अंगूर जो खयों त मुंहिंजो को नौकर जेको आयो हुयो उन चयो त हिते जा माण्हू त बिस्मिल्ला सां ॻाल्हियूं शुरू कोन था कनि तव्हां इहे किथां सिखिया चए त असीं ऐं त सुलपाक साहिब खां पुछियो चई तूं किथे जो आईं चए आऊं नए नवाज़ जो आहियां नए नवाज़ चितू नबी यूनिस जे मथी यूनिस बिन मती जे शहर जो ई चितो खे कहिड़ी ख़बर आहे नबी यूनिस बिन मती जीअ हुन माण्हू पुछो आदसि नालो हुनजो चितो तोखे तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे नबी यूनिस जे मुतालिक़ते केरु कोन थो ॼाणे तो तोखां सवाइ छो जो उहो माइनर नबियनि मा माइनर माना नबियनि जा किताब हिकिड़ा वॾा आहिनि उन्हनि जो नाला कनि जा मशहूरु आहिनि कंहिंजा न आहिनि अरबनि खे कनि खे ईंदा हुआ कनि खे न ईंदा पर नबी यूनिवर्सिटी खे ख़बर कोन हुई छो नंढनि नबियनि आहे इन सेंस में जो हुनजो नालो मतिलबु किताब बि नंढो आहे चैप्टर चारि नंढिड़ा चैप्टर आहिनि त उन्हनि खे कंहिं ख़बर कोन हुई त चयो चवंदा ऐं मुंहिंजो भाउ आहे भाउ माना न नबूअत में मुंहिंजो भाउ आहे ऐं हुनखे सुञाणा थो अलाह अलाह पाक जो आउं न बि आहियां बसि पोइ इहा ॻाल्हि जो हुन ॿुधी अदसि त उहो मुस्लमान थी वियो हुन कलमो भरियो रसूल पाक सलासन ते त हाणे इन ॻाल्हि जे करे ताइफ़ ते ऐं मके ते ॿिन्ही शहरनि ते जेको अज़ाब अचिणो हो रसूल पाक सलाह रसम खे ज़ख़्मी करण जो ऐं हुन सां एॾी दुश्मनी करण जो उहो अज़ाब इहो टरंदो इन करे नबी यूनिस जी जेका बस्ती हुई उनजो रेफरेंस हाणे इन करे हिते आयो उन सूरत सूरत मंझि सूरत यूनिस में हुन नालो हाणे हालांकि आयत आहे हिकिड़ी हिकिड़ी आयत आहे जंहिंमें चए कंहिं न कंहिं करीअ खे को फ़ाइदो कोन पहुतो जो पंहिंजो उन आख़िर वक़्त में ईमान आणण जो जीअं नबी पंहिंजे यूनिस जे करीअ खे पहुतो या खे पहुतो त इहो फ़ाइदो जेको पहुतो इहो साॻियो फ़ाइदो ॼण पहुचंदो मके जे क़ खे ऐं ताइफ़ जे सकफ़ी क़बीलो हो या कहिड़ो हो जेके माण्हू हुयो हिजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी हो पाण वारो मोहम्मद बिन कासिम बिन सकफ़ी हुनजो जो भाती हुओ बराबरि पोइ के मामिन मुस्लमान हुआ सचा पका थिया हुते पोइ वरी मतिलबु त उन्हनि जे करे उन्हनि जे सदिके में अलाह ताला हिन शहरनि ॿिन्ही खे बचायो ऐं नबी यूनस सां उनजो इन सेंस में तालुक़ु आहे हाणे हिन में ॿियो शुनसूत यूनिस मजब ॾिसो त हज़रत मूसा अलस्लाम जो ऐं फ्रहन जो ज़िक्र अचे पियो पोइ फ्रोहन जेको आहे हिन में ॿी बि अजीब ॻाल्हि आहे जो फ्रोहन जॾहिं गर्कु थिए पियो तंहिं वक़्तु बुॾे थो बुॾण लॻे थो उन वक़्तु जेको अचे थो त आऊं हाणे काला आमना इसाहिला मुस्लिम चए बन ईसा वॼे अलाह खे मञा थो ऐं मुस्लमाननि मज़ा आहियां पोइ अलाह हुनखे जवाब थो ॾिए त अला हा न वक़द असाई त क़बिल वकुंत मिनल मुफ़सरीन चए हाणे त तूं मञी ऐं इन खां अॻु में त तूं वॾो फ़सल नाफ़रमानी थी कयई ऐं पंहिंजो वॾो फसादनि मजा वञे फल जो मन न जीक बि बदन कित खून लेमन खल फ़क़ु आय तुंहिंजो असीं बदनु बचाईंदासूं पर तोखे असीं गर्कु कंदासूं इहो मतिलबु त हुनजे मुतालिक आयत आई पंहिंजो नवे ऐं आयत आई एकानवे ऐं फलियाउमन उन जीक में बदन खे ॿियानवे आयत बदन खे तखून लिमन ख़ल्फ़ खे आय इन बि कसीर में नास आया थिए न अल गाफ़िलून हाणे इहो अची वियो पहिरियों ई हिन जे मुतलिक़ फ़िरौन जे मुतलिक़ ऐं फिरोन जो लाश जेको आहे हाणे इहो बि हिकिड़ो वॾो मौजो आहे जो हींअर लाश जेको आहे सो उणिवीह टे टेवीह वग़ैरह जे ज़माने में लधो आहे हाणे अॼु वरी ॿिया लाश लधा अथनि मिस्र वारनि पे ऐलान कयो अल जज़ीरा ते त इहो थियो पर इन ई सूरत में थोरो अॻिते हली अलाह ताला इन करीअ जी ॻाल्हि थो करे त फलाउला कानत करियथुनि आमनत फनफ़ा हा ईमान आहे इलाह क़ौम यूनस पोइ कोन हो अहिड़ो को ॻोठु जो ईमान आड़े आहे ऐं त फ़ाइदो ॾिए उनखे ईमान जो सवाइ क़ौम यूनस जे यानी आख़िरी वक़्त जे लम्हा आमनू कशफना आन ख़िज़ जॾहिं इन्हनि नैनवा जे माण्हुनि नबी यूनिस जे क़रीअ जे माण्हुनि जॾहिं ईमान आंदो त अज़ाब जेको हो असां हुन ते लाथो अनहम अज़ाब अल ख़िज़िफ़ अल हयाति दुनिया हिन दुनिया में जेको अज़ाब अचिणो हो उहो असां लाथो ऐं हुन जी जेका बुछड़ाई हुई खिज़ी हुई शर्मिंदगी ज़िलत हुई उहा असां हुन ते लाथी पोइ अनाहम इलाहीन ऐं हिकिड़े वक़्त ताईं असां हुननि खे आसूदो कयोसीं वक़्तु हलायोसीं गुल शाह अरब बुक लामन मनफ़िल फिलाद कुलु हुम जमी आहे जेकर अलाह चाहे त सभु माण्हू मुस्लमान थी वञनि ईमान आणनि त अलाह हू करे सघे अफ़ांत तोखे हुन हता यखून मोमिनी तोखे इहा तकलीफ़ थी अचे नबी पाक सलाहु जो माण्हू ईमान नथा आणनि तूं हिन ॻाल्हि खे छॾे ॾेई वि मतिलबु त असांजी हिकिड़ी मशियत आहे हिकिड़ो असांजो तरीक़ो आहे तोखे असां हुकुम कयो आहे नबूअत जो त तूं हिननि खे ॻाल्हि ॿुधा अंज़र नस माण्हुनि खे तूं यार मतिलबु वॉर्निंग ॾे या ॻाल्हि ॾियणु हिन सूरत में जे अचे थी लम्मा कशफनाज़ाप ख़िज़ ख़िज़ीफ़ हयाती दुनिया पोइ मताइनाक़ीन हिकिड़े वक़्तु ताईं असां हुननि खे छॾियो त रखनि ऐं इन खां पोइ सौ वरे खां पोइ इहे माण्हू जेके आशूर चइबो चइबो हुनखे असेरियंस अंग्रेज़ी मंझि इहे माण्हू वेंदा हिन जो बादशाह जेको सन ख़रीब उहो वञी पंहिंजे उतरी जेका बनी इसराइल जी जेका बादशाहत हुई जंहिंखे समा समारे समारिया थी चयूं जंहिंखे इसराइल थी चयूं त उनखे ख़तमु कंदो उन जा माण्हू क़ैद करे खणी ईंदो मतिलबु इहे मोमिन हुआ उन वक़्तु ऐं हज़रत यूनिस अलाम जे ज़माने में जेको बादशाह हो उहो सारगुन हो उन असारिया जो इन नैनवा जो बादशाह सारगुन या ॿिया उनजा पुट या पीउ या इहे माण्हू हुआ ऐं पोइ वरी जेको आहे स सन ख़रीब जे ज़माने में वरी मथे मतिलबु त बनी साइज़ इहे बादशाह खे ख़तमु इन क़ौम कयो त इहे क़ौम ईंदी थी अचे मतिलबु त अॻिते पोइ हिते ॻाल्हियूं थींदी थी रहियूं इहो हुयो सूरत यूनिस में हज़रत यूनिस अलाम जो ज़िक्रु हिक ई आयत में जी आहे इलाह क़ौम यूनस बसि इहा हिकिड़ी आयत आहे आयत नंबर अठानवे जेका हज़रत नबी यूनस जे मुतालिक़ आहे हालांकि हिन सॼी सूरत जो नालो यूनस आहे इन करे इहा ख़ासि ॻाल्हि कहिड़ी आहे हिन में त असां हिकिड़ी क़ौम हिन खे बचायोसीं पहिरीं ऐं हिन मके खे ऐं ताइफ़ खे असीं ईअं बचाईंदासूं जीअं मूसल नैनवा जे बस्ती खे असां बचायोसीं हुनजे क़ौम खे बचायोसीं छो जो असां हिन खे अॻु में चूंडे छॾियो आहे क़ुरेश मंझा ई माण्हू थींदा जेके वधंदा जेके हलंदा जेके सॼी दुनिया में इस्लाम पखेड़ींदा इहे हिन क़ौम ते असां जेकॾहिं ईअं न करियूं इहो जेके न चूंडियूं हा जेके हिन ते असांजी रहमत न हुजे हा त रहमत ऐं फ़ज़िल करम जेको आहे इज्तिफ़ा जेको असां चूंडियो हिननि खे उहो असांजो चूंडजण हिन जे मुतलिक़ जेकॾहिं न हुजे हा त हीअ क़ौम जेका असां मतिलबु त ख़तमु थी वञे हा मतिलबु छा थिया पर बहरहाल इहो ॼण हिकिड़ो मिसाल पैरल आहे असांजो असांजे नबी पाक सलाहु जी ज़िंदगी सां ऐं पंहिंजे नैनवा जे माण्हुनि सां हाणे बाइबिल में जेका स्टोरी पहिरियों इहो तूफ़ान आयो हिन खे हज़रत यूनिस खे मच्छी में पंहिंजो उछलियाऊं हेठि पोइ इहो पहिरें चैप्टर में ॻाल्हि आहे पोइ ॿिए चैप्टर में ॼण शुरू थी थिए त अल अलाह ताला चयो चए थो त असां तयारु करे छॾियो मच्छीअ खे हूत खे त तूं वारो करे हिनखे पकड़ ऐं पोइ मच्छी जे पेट में दुआ जेका हुन घुरी आहे उहो ॿियो नंबर चैप्टर जेको आहे सो दुआ आहे उहा त सॼी दुआ थी ईअं थियो कबर वांगुरु जो मिसाल ई हू उन ॻाल्हि में आहिनि बरहाल जेको इसेंस जेको आहे उनजो अलाह ताला क़ुर शी में ॾिनो आहे सूरत अंबिया में इन खे कोन कुंथ में न ज़ालमीनि हाणे उहो असीं पढ़ूं था ॾिसो छा हाणे सूरत अंबिया अल इस्लाम हुन में जे ॻाल्हि अचे थी सतासी आयत खां वठी पंहिंजो अच्छा अठासी अठासी आयत ताईं यानी ॿ आयतूं आहिनि साहिबु नालो आहे नबी यूनसलाम जो ऐं ज़नून नालो आहे ख़िताबु आहे ज़हबा जॾहिं हू गदब में थी भॻो गदब कहिड़ो हुयो जो चई त छा अलाह ताला मूंखे मोकिले थो ग़ैर क़ौम ते धारी क़ौम ते जेका बनी साहिल साइल न आहे ऐं पंहिंजो हू त सादा माण्हू आहिनि यकदमि ईमान आणे वठंदा पोइ जेको आहे बनी साहिल याॾो ऐं फिको थींदुसि त ही असां त ॾिसो बिजंत आहियूं सही न हर हर जेको आहे नाफ़रमानी था करियूं ॿियूं क़ौमूं जेके आहिनि से असां जहिड़ियूं कोन्हनि सख़्तु दिलि ऐं जंहिंजे तालनि जंहिंजे दिलनि ते ताला लॻियल आहिनि ओहिड़ियूं असांजो कोन्हनि तंहिं करे उहे ईमान आणे वठंदा इन करे मुगाद में गदब में थी भॻो अलाह ताला खां कावड़ जी चए त आऊं कोन वेंदुसि छा लाइ तूं मूंखे मोकिली पराई धारी क़ौम ते जेके अहिड़े नमूने सां इहो इहो मतिलबु हो हुनजो वज़नून मुखादिबन जॾहिं हू निकितो कावड़ में भरिजी फज़न अलाह ताला हिते उहा ॻाल्हि वाज़े थो करे जेका बुक ऑफ जोना में आहे त हुन सम्झो त असां हुनखे पुॼी कोन सघंदासीं हाणे तौरात वारो मुफ़सर जी मूं अर्ज़ु कयो तेवराश जेको आहे सो चयो थो हुनजो रबाई सोलाम जिज़ाक चए थो त हुन बायो त भॼी वियुसि हलियो अला ताला मूंखे पुॼंदो कोन्ह ऐं लिकी वियुसि पोइ अला ताला चयो न मुंहिंजा लश्कर आहिनि जीअं तूं लिकी वियो आहीं तीअं उहे तोखे ॻोल्हे लहंदा खणी ईंदई तोखे जिते बि हुते त हिते हुन ॻाल्हि जो बिल्कुलु वाज़ाहत थिए थी मुखाज़िबनि फज़न अलाए त असां हुन ते पुॼी कोन सघंदासूं वस असांजो कोन हूंदो फ़नादा फ ज़ुल्मात उंदाहिनि में जेके हुयूं पंहिंजे मच्छी जी ऊंदहि पेट जी पंहिंजे राति जी ऊंदहि समुंड जी पाणी जी ऊंदहि इहे सभई ज़ुल्मात जेके हुयूं ऊंदहि हुयूं फ़नादा ऐं क़बर जी ऊंदहि ॾाढो इशारो आहे ऐं हुते जेको अकेलाई जी हशर जी अज़ाब जी हिनजी हुनजी इशारा हिन में आहिनि उहो अलमान असां चयो आहे फ़नाइदा ज़ुल्मातनि ज़ुल्मातनि में सदि कयईं अल्लाह ताला खे पुकारियईं अलाह अलाह अलाह अंत सुभानक तोखां सवाइ कोई अलाह कोन्हे को तूं पाक आहीं इन कुंत मिनवालिमीन मुख़्तसिर नमूने सां हूअ जेके हुते दुआ हुते वॾी आहे पंहिंजे बुक ऑफ जोना में पर हाणे पोइ उन्हनि जा लफ़्ज़ जेके आहिनि से उन्हनि जो इसेंस वञी इहो थींदो पर उहे ॿिया लफ़्ज़ आहिनि पर उहो कमु वक़्तु पढ़ंदासीं इनशा सवाइ इनी फस्त जब फस जयबनाल पोइ असां हुनखे सॾु ॿुधोसूं सॾु उणायोसूं असां हुनजो व न जय हो असां निजात ॾींसूं हुनखे मिनल ग़म हुन ग़म खां हुन तकलीफ़ खां खज़ा लेख नुन ज़िल मोमिनीन ऐं असां अहिड़े नमूने सां मोमिननि खे निजात ॾींदा आहियूं तंहिं करे हीअ आयत जेका आहे तमामु सुहिणी आहे जॾहिं तकलीफ़ हुजे ग़म हुजे ॾुखु हुजे का तकलीफ़ हुजे त हिन खे आयतु करीमा चवंदा आहिनि ऐं पंहिंजे कंहिं असांजे वॾे आलम बुज़ुर्ग को जेको अला कहिड़ो ज़मानो उन पूरो किताबु लिखियो आहे इन पंहिंजे ला इलाही इलाह सुभाणे खे इन कोन थो मिन वालमीन हिन आयत करीमा ते किताबु आहे सॼो पर बहरहाल बरहाल उनमें वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि हाणे हिते इहे ॿ आयतूं आहिनि सूरत अंबिया अलस्लामे हिते असीं इहा ॻाल्हि ख़तमु था करियूं हाणे ॾिसूं था सूरत साफ़ात में छा आहे वधि में वधि आयतूं जेके क़ुर शरीफ़ में आहिनि नंढियूं नंढियूं मुख़्तसिर पर ॾह आयतूं आहिनि सूरत साफ़ात मंझि सूरत नंबर हिकु सौ उणेतालीह खां वठी ऐं सूरत हिकु सौ अठेतालीह अठेतालीह ताईं अठेतालीह हिकु सौ उणेतालीह खां वठी हिकु सौ अठेतालीह ॾह ॾह आयतूं थियूं हिते फ़रमाए थो व इन लमिन मोरसलीन बेशक यूनुस असांजे रसूलनि मज़ा हो इल आब इल फुलकी मशहून ऐं जॾहिं भॼी आयो ॿेड़ी भरियल ॾांहुं ॿेड़ीअ में ई भरी पई के माण्हू टिकेट वठनि वठ कोन वठंदा आहिनि चढ़ी वेंदा आहिनि पोइ वरी जॾहिं लहंदा त हुते पैसा ॾींदा आहिनि पर हिन हमरा चई टिकेट वरितो पहिरीं <laughs> पहिरीं टिकेट वरितो त पको थी वञी सुम्ही थो रहां अलाह खां भॼण जे लाइ हीअ दवा केल फुलकिल मशीन ॿेरी हुई भरियल हुन में अॼु चढ़ी वेठो भॼी आयो फसा हम फ़का मिनल मोद हादीन पोइ कुणे में वरी हुन नालो निकितो कुणे में पोइ पोइ थियो धुब धुबण वारनि में यानी हुनखे उछल चइबो आहे उछलियो हिनखे फल तक में हूत वहो मुलीम पोइ ॻी वई हुनखे मच्छी ऐं उहो हो मुंतिरूम थी वियो या मलीम थी मुलीम थी वियो यानी ग़लती में पइजी वियो फलौला कान मिनल मुसबहीन पोइ जेकॾहिं हू मुसबहीन मज़ा तस्बी करण वारनि मज़ा न हुजे आहे ज़िक्र करण मज़ा न हुजे आहे नवीनि मज़ा न हुजे आहे फलौला अन हू कान मिनल मुसबीन लिसफ़ी त त तरसे हा हुनजे पेट में पियो हुजे हा हुनजे पेट मंझि योमिल बस क़यामत ॾींहं ताईं यानी पेट लारा मच्छी बि मरी वञे हा हर यूनस सां हुनजे मच्छी में मरी वञे हा पेट में पोइ उथारे सां अलाह ताला हुन मच्छी जे पेट मञा पोइ हाणे त मच्छी जे पेट मां कोन्ह निकरंदुसि मच्छी कड़गी छॾींदुसि के हिते क़यामती ॾींहुं ताईं हिन में पियो हुजे हा न बसि न हो बेल आराए पोइ कढियोसि हुन पधर ते यानी वाह हूअ ऐं हो तमामु हीणो बीमार सकीम हुयो सकीम सकीम सखीम जी हालति में हो बीमार उहो अंबथ न अलाए शजरतिन मिन यक्तीन ऐं जमायोसि उन ते वणु ज़ेराऊं कद्दूअ जो यक्तन जो यकिन जो वणु जमायोसूं वो अरसलनाओ इला मेथ अलफ़िन ओ यज़ीदून ऐं पोइ असां हुनखे हिकिड़ी पूरी जेका क़ौम हुई हिकु हिकु हज़ हिकु सौ हज़ार सौ हज़ार माना हिकु लख या यज़ीदुनि या हुन वधीक आहे हुन ॾांहुं असां हुनखे मोकिलियोसीं फ आम नूह पोइ हुननि ईमान आंदो यानी नए जे माण्हुनि ईमान आंदो उहे मुस्लमान थिया जेको इब्राहिम जो दीन अल इस्लाम जो हो हज़रत मूसा अल इस्लाम जो दीन हो हज़रत दाऊद दाऊदलाम हज़रत सलमा अल इस्लाम हज़रत नबी यूनिसल जो ईमान दुदीन हो उन ते उहे माण्हू हुआ उन वक़्तु मतिलबु उन्हनि आमन ईमान आंदो पर जंहिंमें असीं चवंदासीं त मुस्लमान हो हिन सेंस में मताना होम पोइ असां हुनखे कंहिं ज़माने ताईं आसूदो रखियोसीं खाइण पीअण ई उहो सभु बादशाह उन्हनि जी थी सारगुन बादशाह हुन ज़माने जो शायदि ऐं उनखां पोइ सौ वरी खां पोइ इहे माण्हू सन ख़रीब जे ज़माने में वेंदा हेॾा आसूदा हुआ एॾी ताक़तवर सगारा हुआ सौ वरे खां पोइ बि जो वञी बनी साहिल जी क़ौम जेका मथी आहे उनजो ख़तमु करे चओ उनखे अलाह ताला जो ॾमर हो हुनजा नबी हुनखे ॿु ॿुधाईंदा त तव्हां बुछरायूं करियो पिया ऐं बुछरायुनि खां मुंहुं मोड़ियो न त पोइ तव्हां ते अज़ाबु ईंदो पोइ मुंहुं मोह थिए मोड़ियाऊं उहे डिसोबिडिएंट हुया जीअं हींअर आहिनि इन करे अला ताले अज़ाम कयो ऐं पोइ हुनखे कढिया आहियूं पंहिंजे हिन मज़ा जो खणी विया आहिनि हू पंहिंजो ग़ुलाम करे पहिरीं सन ख़रीब में ॿियो दफ़ो खणी वेंदा आहिनि पंहिंजो बाबल वारा बेबिलोन वारा पंहिंजे नफ़ुखत नसर वारा माण्हू पाण हिते असीं वक़फ़ो कंदा आहिनि इनशामीन अला मोहफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वज़न अल अलाह सवातीब सवातलज़ीना नमतमूब अल आमीन